Eran bezala, gaur kronika bere zibat markorekin. Joanen baikira bere etxera. Bere taile ikustera. Onda, eta irekitzeko. Baratze puntan den taile joanen gira. Dena bonzaiez betea. Zaki torden. Marko? Ah Or si la Egunon Hopla Musika ah, Ni a chien aise grabatzen Ah bai, bai Ez si la ola su la ez Ongi Bai, bai, dita Bai, ongi, ongi Ongi Gosho da hemen Bai, gosho da bai Piztu Eta bai badut kanapé bat Gosho da su hori? hori. ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, Kafe bat, be ados, zergatik ez. Ongi. Egu zen zitut... Uh, eh, musikareki. Musikareki bi minuta, ok? Ados. Medieval giroan. Bai, goxo da. Bai, bai. Kampoko hotzarekin, berokiak endekin. Ebe ala, Markoren tailerean gira beraz. Uh, goxo da, gamezala, bere etxe puntan den, bere etxeko baratze puntan da etxe tipi hori eta bere taile jada bakarrik. Eski tipia da, ez du, zakit, amar bat metro karatu. Ordina gailuak, marrasteko gauzainitz, obiektuainitz, paperak, tinduak, badira margoak, legudio handiz ikusten da, dibidez, bere komiki famatua. Nintxe jaren kafea hemen da. Ah, zepolitak. Bai, ez dut, azukrelik, eh? hau baizik. Ez dut, azukrelik. Ah, jarzaitez. Ni esker. Baren, main diki bat. Montxeina da, eh? beste etxe bat da eben. Ara, xat. Hil esker. Ongi. Montxeina, falduko dut musika pixka. Oh, goxo da, eh? Bon, arantxa ongi. Bai? Bai. Ongi. Zigai eta zi, izango gara. Ebe, zure eta iran? Ah, bai, gira. Zure eta hiligaz. Eta dira berria. Berriak? Bai, Berritu dut, kanapia gehi dut dut. Kanapia da ere? Bai, berriak. <laughs> Eben da ez, baina eh, eh, eh, eman dut kanapia bat geroa aldatzeko pixkat. Ez da bakarrik lan egiteko, iziketa ere, pausatzeko. Zaiten duzu sestak kanapia hortan? Ez, hilako zen dut. Sestan ere. Mm. <laughs> Ez, ez, ez. Beti denik izan da lan egiteko, lan egiteko kantaria bat, ez du egan nahi eh, ez egiten dudarik ez dutela lan egiten, eh? baina um, dena egin zen edo zen likua izan dadin eh, zerbait, ez da banke beharan behar, zerbait pratikoa edo lan egiteko. Bai, bai, bai. Eta nola hene lan programa aldatu den duela seile bete, oai badut pausa gehiago, badut bista urunago bat. Hala, profesional, euh, profesionaliz ez naiz, ora, beti, presaka izan behar, anae lanok aiteko edo, badut lana hiru urtean dako gut, gutienez, orduan hori, kalan behar. Zilagiago blok, lasai kiago hartzen duzu? Beti blok eta hor ene lan plana. Zer hori hilabete bat Lau asteka horrealean, eta behuzu e-, egiteko, e, kolore kodekin. Da. Ubera da berantegi, fin, pasat, pasatu da, gori pasatu da men gutiago, <laughs> eta <laughs> beltza badudala badu denbora. Bautu ze egin behar duzu, eta gibidean zonbat denbora dudan e-, egiteko. Bai. bai, nik hori behar dut apsutuk ezen, Eta horrela, eh, nahibidez, baguzu eh, ama bost eh, lero, erran nahi du ama bost lero baino gehiago, izin dut... Zer da, uh, ez da ordu bat, beraz lero bat? Ez, ez, ez, da proiektu bat, edo lan bat. Eta bat, eta bat zutan, abertzen da, hor lagun baten etxan inutilman. Inutilman? Inutilman, ebidez, hor sekulako pesta egin genuen patxilen etxan, eta bihar muenan inutilman. <laughs> Denagoria da. Habe goizetan betetzen duzu eguneko fitxa? Gauero. Informatikan bauzu programa ba- batzuk hori egiteko ben, gauero nik idazten, eta horren plan, uh, gintza edo ikusten dut, eta pixkat, pausa importante bat. Bai, bai, hori zure zuk egin duzu eskuz, eh? eh dena pixkat eh, zahar, paper zahar bat iduridu, paper horitu bat, eta gero zure eh, koloreak emaiten duzu gainean. Eta nola egunero informatikan lan egiten dudan, ah, bai, bai. balio du ere batzutan uh, arkatza edo uh, egiazko paper batean zarbat uh, Ola ikusirik nik galdua emaiten dut eta pixka bat beldur egiten du zure uh, eguneko programak. Badira, bigauzak edo askotan gorria delarik maite dut, ola presioa piskatu ukeiteko. Eh? Ubela... Eh, Ubela... Eh, ken amalau. Amalau egun egin behar zinu Bai, eta ala. Eta gehitzen ditut, gauza batzuk, eta xei, ah, xei, xei... Eta hau adibidez ez nuen hartu behar, ba, badakit ez nuen hartu behar. Eta lan egiteko... Lan egiteko atitar bat, baina bon, ere bai, momentu goxoak ere pasatzeko. Importanta da. Ba bai. Marrasteko pixkat behar duzu zakit, sartu giro batean eta goxoki izan? Goxoki izan, bai, bai, bai, nik ez dut problemalik uh, eh, atiole erguntarat uh, eh, joaiteko, ah. eh. ez, ez, ez, ez, eta batzuk kraten dute dela de ene garzoniar, Badut nik liku bat, hola, bakarrik izan nahi, badut. Beharrezko da ez? Bai, zuk ba-, bat? Garzionier bat? Ba, edo liku bat, zuk bakarrik izateko eta... Be eh, ez, be behar litaike bai. Ah, nahi zenuke. Bai, bai. Bizka bat mozteko eta zure gauzak bakarrikiteko. Ba eta bakartzeko, eh, batzutan uh, ongi da. Uh, importantea da ere ongi izatea, ongi sentitzea, lan egiten dutu zuen dureko. Bo, pixkat arpea, arpea bat da. Ba, baitu zu bileio, aski argitoa da ez? edo ez bai, aski? Baina erran nahi du, arpe batean zaudiari ba, ba, batzutan bakarrik zila, edo sobera ba, bakarrik, eta ni batzutan sobera bakarrik naiz, hemen. Edo, sekatzen dut bakadade huli, eh? Bai. Eh, gero, uh, eh, gada marazkilari baten lana bakarrik egiten den zerbait dela. Ez dakit, eh, ez duzu lankiderik, egunerokoan nik adibidez lankideak baditut, bai. irratian. Bai bakarrik egiten den zerbait da? Ea moldatuko eh, nintzen uh, ekipa batean, hori... Eh. Hori da, edo? hori bai bez, maina hori, du, entzinen duzun maina da eskuz marraz paperean marrazeko, eta hemen dena informatika mm. duzu. Hor duzu marrazki bat, bauzu kaiar bat hemen. Gauero naiz giro batean sartzen, eta... Urrengo proiektu baten dago da. Hariko gira Claude Labat eta Bionar artean proiektu izigarri uh, interesgarri batean. Mitologiaz edo? Klodek Claudek baditu bizpailu gai importanteak eta hortik bada bat uh, sorginkeria. Eta untaniz, eh, medieval, medieval giro eta Bosch, Jérôme Bosch eta Bru Bruegelen gauero egiten ditudan marazki guztiak hor gaur egun ez dira liburuen dako, da giroan txartzeko. Ah, bai. Uh, ito behar naiz, ito behar dut uh, ene gorputza osoa eta ene pentsaketa osoa uh, eh, universiuntan. Bai, bai, giroan txartzeko. Me hori gauetan bakrik iten zu Bai ez baitut hastirik. Hor, ene, plan gintzen ez utxartzen. Ez da txartua. Bai. Ez, ez, ez. Ba, ida, ida da uh, sorgin, ez da datarik, ez da egunik. Ez dut hastirik, aski dut uh, gaur eguneko uh, lan ofizialekin. Hau da, gauean, voilà. gero erabiliko ditut. bai, bai, hortik abiatzu. Bai. Eta orduan hemen tailera, marrazkia, eskuz, bon, badira obiektu tipia initz, bat... <laughs> bat, bat otatzeko? dudan azkena da, buru bat azari gabe bakek ikusten dira um, muskuluak eta zainak, zainak bai. Uh, bitsa da, eh, ematen du pixkat objektu uh, uh, medikal bat. Bai. Baina uh, hartu ebe muskuluak ikusteko eta hartzen duzu edo zon pozizionean edo ba, usu marazteko posibilitate bat. Mm -hmm. Azpitik ikusita, zi Eh? Bai. bai, ez da biziki goxua, ikustu begiratzeko? Ez, baina polita da, nik hemen usteko. 3D lunetak. 3D, 3D <laughs> bai, lunetak. Luma eta eskuin eron zioite mangirarik hor, bon, <laughs> gailuak. ditudan lanak, hor eh, dira... Ongi bilduak, eh? Ongi bilduak. Antolatuaz dira? Eh, zati hori bai, zati hori parte hori, zenta, hau da, hemen dituzu eh, egin ditudan azken liburuak. Oi. Bai. bai, nahi bai dut uh, eh, marazki berriz sartu, ez nahi zuen behar hor liburu eh, liburutek badut hemen egin dudan lana, Clementinena, gehi hemen godiorena, hor mm. bai dut asken azken godioa lan zen. Mm. Hortan hau da boskarena, hor bi pertsonai bitxi, Hor, pampiñak dira, erosi ditut, eh, txinatik uh, eh, datozte, eh, normalki eginak dira nahi behuzu postura bat uh, maraztu, Pinokio bat bezala, ematen duzu, nahi duzun postura, mm. eta gero, marrazen alduzu, edo zoin, Bista, bai, edon, ikuspuntutik. Ah, modeloak behar dituzu, beraz, marrazten? batzutan, bai. Bai, bai, eta ez badut nik oiek erabiltzen, gurek biren badira mirailak. Ah, bai. Eta mirailetik hor ikusten dut ene bulua edo eno postura, eta marazten dut. Edo erabiltzen dut hemen den eh, kamara. Ba, webcam delako. Bai, bai, webcam. Ordena gailukoa. Bo, badira hiru pantaila, ezkerrean bada ordinagailu gailu zaharrago bat, rango dugu? Eta beste bat, berriagoa, eta azpian beste pantaila bat. Bai, pixkat iduridu eh, trader bat bezala naizela mm. a la bourse edo eta da ez da bat hori hemen duzuna da PC bat ematen dit pixkat uh, eh, belo gailua zenta ez da mm-hmm. ez da ibiltzen mene pizzen eh, eh, du belo zen du eta erosi programen licentziak bakarrik pc ah. PC dako zen eta hua nola pasatu nahi zen hor makintu berriz pagatu barkonuke licentziak guztiak ez ditu pagatzen hal ah. yeah lan batzuk egiten ditut pc eta horrean hemen duzu Macintosh bat eta azpian main grafiko bat. Hau main grafikoa duzu eh, pentea oso bat, haundi bat eta eh, estilu elektroetniko bat ekin marrastan duzu, sagu bat bezala. Hor ez da taktiloa eduridu eiarekin egiten aldela, mezin da? Bada, bada bat uh, taktiloa touch dezen, dezen dena, bon, eta marrastan alduzu paper bat batean bezala, ba, duzu dena numerikoa. Lehenik marrasten duzu hor edo egiten duzu lehenik eh, eskuz? Eh, Dipeitzen da ze <laughs> zon bat denbora dudan, mena eskotan dena egiten dut hemen eh, zintik edo main grafikoa. hau ez, ez zen autu bat, eh? badut hemen atelier problem bat ezitasuna, ah, bai. eta bat batean behin ezitasuna hundi bat izan da, eta dena son Sombat. Ah, Barcato. Ato. Christophe Duprat, dugu euh... komiki sailtzaile bat hor quoi? Festival de Camper, bai, bai, bai berriz deit, deituko du. Eta, laisser ta ezetasuna? Euh, euh, Barkatu. Adieu Christophe. Oui, est-ce que je peux te rappeler dans, euh, dans 5 minutes, excuse-moi. Ouais, ciao. um, zai da bera, bera ekin itzikiteko. Zekitzen bat denbora eman nuen papera, tinta, pintzela haien arteko hareman on bat ukaiteko eh, eta bat batean izitasunarekin dena, dena hausu da. Ba, ditut eh, eh, tinta untzi batzuk, tipiak, ondiak, bai. hain ez probak egiten, horrein, berriz, uh, pintzelarekin uh, lan, lan egiteko, hor dut hemen. Zuen berriak, zaharrak. Lumatikiak. Bai, lumatikiak, euskaraz labekaz. Peka bai. Pekan luma txiki bat, bai. omen, dezen da eh, margolalien eh, luma. Eta bada txodiek baute bi, bakarik, ah, bai. egal ah, Eta bai. omen dira eh, tintatzeko luma uh, finienak edo... Bai. Eta nola lan egin behar nuen, segitu behar nuen lanean, behar nuen apriotoki uh, be segitu hor euh, main grafikoan eh, lan egin dut. Eta hemen duzu, itz marrazi guztiak. bai. Batzu iratian dira, eh? batean bakizu. Bai, bai, bai Ez zira hemen dik abietuko. Ba, nola da sentzazioa lehen marraztea pantaila batean eta paper batean ez da bergauza ere ez? Ez, euh, da bat euh, ere... Ez dutzu egin? Ez, da main grafikoarekin haunditzen duzu zure marazkia euneko, zakit, uh, laure eun edo. Bai. Eh? Eta sobera, detaietan txartzen altzira. Hori, oh, handitzen dut, handitzen dut, handitzen dut, handitzen dut, dut, handitzen mm. Ah, hemen duzu, euneko kasik mila. Mm. <laughs> Pentsa. Detaile bat ematen duzu olako zoom batean, imprematzen duzu edik, ez duzu ez, ez, ez ikusten. Oden, kasu eman behar da, beti euneko eun, gero beste problem bat, unkitu, uh, egin dute bizikongi ez da hotza, piskat goxoa da. Problema da, uh, ez baduzu ordinagailu hon bat, baduzu latanz delako txiki bat, ah. marrazen duzu eta eh, ikusten duzu artean eta eta beti balugu behar problema eh, informatikarekin. Mm. Errantzun azkar bat eh, sekatzen dugu guk, eh? Ah, iphone edo, smartphoneekin smartphone ekin edo, behar dugu ugitzen dugu zarbait... Paperean erantzuna segidan duzu. Hori da. Eta bada holako latanz txiki bat uh, ordenagailuarekin, bat zuten mm, dut. Eta beste problem bat da ere, ez duzu originalik. Eh, teknik, eh, teknika honekin dena virtuala da. Bai. Eta nahi baditu eta ez hor uh, ikusi ditugun marazkiak. errakusten bai. Eta jakusten aldizut, unkitzen alduzu zuk, hartzen alduzu, baute bizi bat, right. nahi behuzu bat erraman, eta marazki horiek erraman duzu beste bizi bat ugenen dute. Aldiz hor, fini, ez da, ez da, ez da. Komikian, sartzen dira eta gero fini. Eta gero fini, bai, bai, bai. Mm. Orduan nahi nuke zerrenda honetan beste proiektu bat txartuko da laister, euh, godio eta gero, hasiko dut dupuidekin proiektu bat, eta dupuidekin uh, entzatuko nuke euh, dena esk, paperarekin egitea, gitea. Hortorakotz, mm. den dut lagun bat, paper egile bat, ematen dizkit paper batzuk proba egiteko. Ah, eta atzo egin ditu den marazkiak, paper dira, ikusteko ea koarelarekin ongi biltzen diren, eta ez dira ongi. Ez dute, ez dute nahi dudana egiten. Benik, ba, Marko, utzi beharko zaitu, eta akizu, ah, ordo bai. etorri baita. <laughs> E, Egon zinateke mintzatzen luzaz, me bai. berba beste baten ninen gira, bai. ikustela nola entzinatu ziren. Eh? Bai, hemen duzu bat, Aska asken uh, Franken uh, Gaston Lagaffe en euh, original bat. Hemen. au oparitua banituen ama hiru gutun bat ukandu dalarik, marazki honekin barnean eranez, un grand bonjour Marc, et hortik dator, egiazki hortik dator ene gogo haundiena uh, ofizio hori izateko, enfin, uh, ukaiteko. Ebe? Hala, hor duzu. Hortxe, ordinagailu gainan, eta <laughs> bai. soiten duzu, eta horri pentsatzen duzu. Bai, eta ari da desakartzen bai. piskat. <laughs> Bai, bai. Horrela, me, ez dut nahi uh, kofre batean eman desakartzen behar bada, da, nahi du, bide bizia dela, bai. desakartzea ere. Eh? Bo, be, ongi duri duzu, orain zeinen duzu. Bai, orain piskut berriz eh, musika, erango dizut izan putz. Mhm. Adio. Adio.